ضابط افسر اللص دزد یخنق خفه می کند متفرج تماشاگر تتدخل دخالت می کنی کنت انوی قصد داشتم نیت داشتم یقول ضابط التحقیق للزوج هل رأيت اللص وهو يخنق زوجتك بالحبل إلى أن ماتت؟ الزوج نعم هذا ما حصل بالضبط وقد رأيت كل التفاصيل بأم عيني الضابط إذا لماذا وقفت متفرجا ولم تتدخل؟ الزوج كنت أنوي التدخل لكنني لاحظت أنه يقدر عليها بنفسه افسر بازجو بمارد مرد آیا خفه شدن و مرگ همسرت رو توسط دوز دیدی؟ مرد بله دقیقا همین اتفاق افتاد و من تمام جزئیات رو با چشمان خودم دیدم افسر پس چرا به تماشا ایستادی و کاری نکردی؟ مرد خواستم ورود کنم اما دیدم دوز به تنهایی از پسش برمیاد